Тыванран да тыван. Эс çуралнă çршив, тыванран да тыван, Тыванран уйрылан, уйрылмастын санран. Эпышта шавындай эс пыран. Юрымсем çук çрде, эзі юры булан, Пурныш йӱжі булзан, эзі туды тыван. Эс тываным çршив, тыванран да тыван. Эс çуралнă çршив, Тыванран да тыван, келештан уйрылан, уйрылмастын санран. Эбашта шавында еспыран. шук шерде, эс тываным булан. Шүлі йывыр бұлзан, әзі шымылдыван. Эс тываным шыржыв, тыванран да тыван. Эс шуралны шыржыв, тыванран да тыван. Салдак турын болзан әзі тыван Эп ашта шавындай спыран. Юным юхре болзан, хуюнай спаран, Пурныштатны шына шынерен шындыван, Эс тываным шыржыв, таван ранда тыван. Эс шуралны шыржыв, таван ранда тыван. Шербеле уйрылзан да, уйрылмас тыпсанран. Эпашта, шавында еспыран. Шылдыр земдюбінже әзі шылдыр булан, Шылдыр шуле баран, пурны шуле тыван. Эс таванам шаршыв, таван ранда тыван.